uchinchi bob hazrati ayso yana ibodatxonaga kirdi ibodatxonada bir qo'l qurib ketgan bir odam bo'y edi ba'zilar hazrati aysoni ustini arz qilish uchun bahoni izlash maqsadida uning dam ilish kunimu kasal saqaytadigan saqaytmaydiganligini foyda berishatdi. hazrati ayso qo'l qurib ketgan kesalga o'rningdan turib oldig'i chiq dedi Ondan ibodatxonanikilardan qandoq qilish tavrot qonuniga uyg'un dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi jonni qutqizishmi yoki haloq qilishmi deb so'rdi ular zuvon surishmidi hazrati ayso atrofidagilarga g'azab bilan ko'z yugurtdi ularning tarsolig'i uni turgan edi ondan keyin u yilqi kesalga qo'lingni uzat dedi u odam qo'lni uzatishi bilanla qo'li asliga keldi buning bilan parislar tashqirga chiqib hazrati aysoni qandoq joylatish haqida herod podshohining tarafdorlari bilan maslahatlashishga boshildi hazrati ayso shogirdlari bilan billa u yerdan ayrilib ko'l bo'yiga ketdi Jaliliya o'lkasidan nurg'un xaloyiq uningga egishib bordi uning qilgan ishlarini anglagan yana nurg'un haloyiq yerusalim shayri butun yahudiya o'lkasi idumiya o'lkasi iordan daryosining qarshi tarafi tir va sidon shahrining atrofidagi joylardan saldak yiqib uning oldiga kelishdi hazrati iso haloyiqni orsidan qisilib qolmaslik uchun shogirdlarga kichik bir kema tayyorlab qo'yishni buyurdi chunki u nurg'un bemorlarni saqaytqashqa har xil kasalliklarga giribtor bo'lganlarning hammasi uning uchisini silivilish uchun qistishib kelishgan edi qachonli bo'lmasin jin chapshivoganlar hazrati aysoni ko'rsa uning oyig'iga bosh qo'yib sen xudoning o'g'lisan deb voqirshatdi lekin hazrati ayso ularga o'zining kim ekanligini oshkormaslikni qattiq chekilaydi Hazreti Eysa bir taqqa chiqib, o'zi qolgan kishilarni yeniga chaqirdi. Chaqirganlar uning yeniga kelishdi. Hazreti Eysa ulardan 12 kishini elchi deb atab, ularni o'zi bilan birga bo'lish, Xudoning so'zini yetkizish va jinlarni haydash huquqiga ega qilish uchun tanladi. Bu 12 kishi Simon, Hazreti Eysa uni Petrus deb atag'an. zabaydining o'g'li yoqub va uning qilmishi yuanna hazrati ayso ulani beni ragash ya'ni guldirmama o'g'illari deb atagan andar filip bartolomay matta tomas olpoyning o'g'li yoqub taday vatanparvar deb atalgan simon va hazrati aysoga sotqinlik qildigan yahuda ishqariyotlardan iborat hazrati ayso uyga qaytib kelgandan keyin u yerga yana shuncha nurg'un xaloyiq to'plandiki hazrati ayso bilan shogirdlarining g'izolanishqimi cho'lis tegmidi. hazrati aysoning oyisidagilar buni anglab uni qaytirib kagili berishdi chunki ular uni ahlidan ezibdi deb o'ylashgan edi yerusalimdan kelgan tavrat ustozlari bo'lsa uningga shayton chopshyapti u jinloni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga toyinib haydaydi ekan deyishatdi shuning uchun hazrati ayso tavrot ustozlarini yeniga chaqirib ularga tamsillar bilan mundoq dedi shayton shaytonni qandoqmi qo'g'lisin agar bir davlatnikilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa u davlat put tirab turolmaydi bir oyildikilar o'zaro jidal mojiro qilishsa u oila vayron bo'lishdan saqlanolmaydi shuningga o'xshash shaytonmi o'z o'ziga qarshi chiqib o'z boshqurishda bo'lgan jillar bilan so'qishsa umu putirab turolmaydi jazman halok bo'ladi hech kim kuchtingir odamni uyiga kirib uning melini bulab ketolmaydi faqat shu kuchtingir odamni bog'layolganlarla uning uyini bulang talon qilolaydi bilib qo'yinglarki insonlarning o'tkazgan gunohi va qilgan kupuruqlarning hammasini kechirishga bo'ladi lekin muqaddas ruhga kupurlik qilgan odam hargiz kechirim qilinmaydi chunki u odam mangu kechirim qilinmaydigan gunoh sodir qilgan bo'ladi hazrati ayso bu so'zlarni ba'zilarning uningga jin chopishibdi deganiga qarata aytgan edi Şu çağda Hazreti Eysoning onasi bilan inlari keldi. Ular toshqirda turib, uni chaqirishga odam kirgizdi. Hazreti Eysoning atrofida o'ltirgan jamoatning ba'zilari oningiz, inilaringiz va singillaringiz sizni sirti chaqiryotidi deyishdi. Hazrati Eyso buningga javoban Kimlar mening onam va inilarim dedi. Ondan u chursi o'tirganligiga qarab mundaq dedi: mana bula mening onam va inilarim chunki kim xudoning irodasiga amal qilsa shu mening oki inim och singlim va onamdir